La ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. Francesc, FM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdio Trinitat de 91.6 FM. Taxistes de diverses ciutats europees tenen previst protestar contra les plataformes i aplicacions de mòbil que ofereixen serveis per compartir transport, ja que consideren que es tracta d'una competència deslleial. Ahir a Barcelona es va fer una vaga i una manifestació. Considerant que aquesta forma alternativa de transport és il·legal i les aplicacions que no respecten cap normativa vigent sobre transport de viatgers, de la mateixa manera que denuncien que aquestes aplicacions il·legals no tributen a Hisenda i generen una bossa important de frau, ni respecten la normativa de treball ni de seguretat social i creen una economia submergida. La principal queixa és sobre l'aplicació de l'empresa nord-americana Uber en presència a 128 ciutats de 37 països i que ha començat a operar a Barcelona. En aquest sentit, la comissària europea d'Agència d'Agenda Digital, Nili Croes, ha assegurat que Uber no és l'enemic dels taxistes i ha assenyalat que és necessari que s'agafi el camí del diàleg perquè les vagues no solucionen res. En unes declaracions per escrit remeses als periodistes, Croes ha tornat a reiterar que és contrària a prohibir els serveis de transport de vehicles compartits per particulars com Uber, en plena polèmica per la competència deslleial que les associacions de taxistes asseguren que representen per al seu gremi. Uber no és l'enemic dels taxistes, aquesta innovació no desapareixerà a xantatge. És el moment perquè els taxis, els reguladors i els responsables d'Uber s'asseguin a dialogar. Això és el que assenyalen el text en què afegeix que les vagues no solucionen res. Ningú diu que els conductors d'Uber no hagin de pagar impostos i seguir les normes i protegir consumidors, però prohibir Uber no els dona l'oportunitat de, de poder fer les coses bé. Això és el que ha explicat la comissària.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 Molt bé, doncs l'exposició organitzada en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona restarà ubicada al pati interior de l'Ajuntament i recull una mirada diferent del comerç nouvingut a través través d'una mostra de 12 comerços de qualitat regentats per persones estrangeres, la mostra explica la realitat d'aquests 12 comerços amb l'objectiu de desmuntar l'estereotip entorn a la qualitat dels comerços que molts nouvinguts obren a la ciutat. L'exposició es podrà visitar al pati de l'Ajuntament de Barcelona fins dimarts 24 de juny. Doncs senyores, senyors, estem de festa major i és que avui comença la festa major de Baró de Viver. Arriba la festa major del barri de Baró de Viver. Els actes es realitzaran del 12 al 15 de juny amb un reguitzell d'activitats per a tots els públics i totes les edats que ara us comentem. Doncs avui, precisament, comença la festa major i de dos quarts de sis a dos quarts de vuit a la plaça de Baró de Viver es realitzarà la tercera gincana familiar Un País d'Aventura. I també de 5 de la tarda a 8 del vespre, també al Centre Cívic de Broda i Bé, la, té lloc la mostra del taller de costura de la senyora Amàlia i també aquesta mostra la podreu visitar divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre. I atenció perquè realitza millores al clavegaram del carrer de Mosèn Quintí Mallofré. A partir d'avui fins l'11 de juliol es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al carrer Quintí Mallofré en el tram comprès entre el carrer Virgili i el carrer Segre. Per aquest motiu, aquest tram es veurà afectat per un tall de trànsit de dilluns a divendres de 7 de la matí a 2 del migdia i els vehicles es desviaran per la Rambla 11 de setembre i els carrers de Santa Coloma, Paramanyanet i Josep Soldavila. Així mateix, mateix, l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada de manera parcial. Avui també us parlarem dels comerciants de Baró de Viver, que us ofereixen per anys als comerços. Els, comerços de, els comerciants de Baró de Viver us ofereixen fins demà l'activitat per anys als comerços, on hi ha a premi 10 xecs de regal per valor de 5 euros. Doncs també volem comentar-vos mm, com què és el que està passant als comerços de la Sagrera. I és que han començat a donar primers passos per crear una nova associació de comerciants en aquest barri, a la Sagrera. El barri de la Sagrera recuperarà properament l'associació de comerciants. L'agrupació anterior, l'associació de comerciants de la Sagrera, va deixar de funcionar fa més de dos anys afectada per la crisi econòmica, les obres de l'estació de la Sagrera i l'obertura de grans superfícies comercials comercials. Alguns comerciants del barri creuen que junts poden fer front a les adversitats mentre que d'altres consideren que l'associació no aportarà res de nou. L'Ajuntament vol reactivar l'Associació de Comerciants de la Sagrera. Fa més de dos anys que aquesta agrupació de botigues va deixar de ser operativa. Ara, un parell de botiguers volen tornar a impulsar-la amb el districte. Hi ha avantatges que no acaben de convèncer a altres comerciants. Es mostren escèptics que associar-se serveixi d'alguna cosa. Opinen que la crisi econòmica i les obres de l'estació de la Sagrera han castigat la zona, a més, asseguren que hi ha una manca de suport al comerç de proximitat pel que fa a l'amenaça que suposen les grans superfícies. Enfortir els eixos i les associacions de comerciants són alguns dels objectius del districte per als propers anys. Així es preveu en el Pla de Comerç que també vol ajudar els comerços a ser més competitius. Doncs senyores i senyors, eh, suposo que aquests dies ja esteu començant a notar la calor i aquesta xafogó que ens afecta, doncs parlem precisament de turisme. I és que Sant Andreu crearà tres itineraris temàtics per atreure el turisme al nostre districte. El govern municipal del districte de Sant Andreu ha presentat en el Consell Plenari el Pla de Turisme del districte de Sant Andreu. Aquest document presenta una sèrie de propostes per donar difusió pública al coneixement i apreciació d'elements patrimonials patrimonials del territori, ja siguin materials i immaterials i presents o passats. Una de les principals propostes del pla és la creació de tres itineraris temàtics que han de servir per atraure el turisme al districte. Aquest document s'articula amb el Pla de Turisme de la ciutat de Barcelona. Els objectius d'aquest pla de turisme del districte de Sant Andreu són principalment contribuir a la preservació i coneixement públic dels elements patrimonials, ensats i estudiats del territori, vincular la seva existència al territori tant a nivell de districte com de barris i contribuir a potenciar el comerç al territori i a facilitar la promoció econòmica general al districte. A més, es treballa per facilitar la creació de referents culturals basats en el patrimoni dels barris. Es busca cohesionar culturalment el districte i els barris i, finalment, es potenciarà la imatge del districte en altres àmbits i territoris de la ciutat i també entre els seus visitants. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat que el districte de Sant Andreu compta actualment actualment amb poca projecció turística, però considerem que tenim molts elements patrimonials destacables que poden ser interessants per als visitants que arriben a la ciutat, com pot ser el recinte de la Fabra i Coats o el Canòdrom, entre d'altres. I ha afegit que volem potenciar tres itineraris temàtics centrats en el nucli històric i la vessant comercial, el passat industrial, la creativitat i la innovació i l'espai públic que serveixin com a elements vertebradors d'aquest pla de turisme. Més coses a comentar-vos? Doncs ara sí, ara ja entrem en plana cultural, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix una exposició sobre veïnes ciutadanes. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia número 16, s'ofereix fins al 12 de juliol una exposició sobre veïnes ciutadanes. A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels 70 van ser molt destacats. La participació de les dones en aquests moviments va ser molt rellevant i alhora decisiva. En aquesta exposició es destaquen 12 dones que van liderar algun d'aquests moviments i que són o han estat veïnes de Terrassa, de l'Hospitalet, de Manresa, Sabadell, Cornellà, Barcelona o Santa Coloma de Gravenet a càrrec de l'Institut Català de la Dona. Aquesta exposició es fa als diferents espais de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. I no ens movem de, precisament de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè us ofereix un taller de danses. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us oferirà demà divendres a les 6 de la tarda i dins del Calidoscopi Cultural un taller de danses. La companyia d'espectacles El Patatuf us presenta un taller de danses tradicionals que combina l'aprenentatge amb la diversió. Aquest taller de dansa és per a nens i nenes a totes les edats, és a càrrec de l'Esqueix Cooperativa i, com hem dit, tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Atenció perquè cal inscripció prèvia, apunteu-vos-hi. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara. summer. Jale, jale, jale. Aquest estiu serà definitiu. Posa'm un ginat, tant llimonada i lleugera, que tenc una setada Posa la frescata ben frescata que fa una calorada. Ja arribats a estiu, però la gent aquí encara va cap piu. Necessita un revulsiu, un poc de ritme, un toc pescú.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 Molt bé, doncs tant com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Doncs avui comença la festa major de Baró de Viver. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables de la comissió de festes d'aquest barri de Baró de Viver, com és la Lourdes. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, <laughs> nerviosa. Bueno, no, nada. Uh... lo típico, nerviosa. <laughs> pues hoy empiezan los actos que habéis estado preparando con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Qué es lo que podéis destacar de estos actos? Pues mira, hoy empezará la gincama familiar, que participan niños y madres, padres, hermanos. <laughs> y mañana eh, tenemos durante desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche varias actuaciones. Tenemos, por ejemplo, chanqueres de la sala yoga. Eh, también tenemos eh, la venta de pañuelos que han hecho los chicos de la sala yoga. Tenemos en eh, la Plaza Miró la fiesta de la espuma, que empezará a las seis y media y antes altará el pregó el señor Oliver, que es un señor del barrio que bueno, ha hecho bastante por el barrio, ha estado muchos años en la asociación de vecinos. Sí, de, lo que podemos decir del señor Olive precisamente es que fue presidente en su momento de la asociación de Pimargay de Baro de Ibe, ¿no? Sí, sí. O sea que eh, tenéis a alguien importante ya para empezar estas fiestas que seguramente pues durarán hasta, hasta el domingo y que no vais a parar, ¿no? No, que va. tenemos una cosa detrás de otra. Ah. Porque tú formas parte de la comisión de, fiestas. ¿Cuánta gente forma parte de esta comisión? Bueno, ahora somos tres. Mm. Eh, Carmen mm. y Ana, que son dos chicas, bueno, nos incorporemos a la mm. vez. Y la verdad es que en un mes y medio hemos tenido que recopilar muchas cosas, <laughs> hacer muchas cosas pues sí que es importante felicitarlos por, porque con tres personas y organizar todo un fin de semana y todo un jueves y un viernes de, actividades, pues es algo que es para felicitaros, ¿no? No, hombre, pero hemos tenido ayuda, ¿eh? También del plan de Barris, de civismo, bueno, de, aquí de, la sala Yoba, del centro cívico, a mm. ver, nos han ido ayudando, porque es que también nosotros estábamos un poco verdes. Claro. <laughs> <laughs> y... El mérito es un poco de todos. Y también han participado las entidades de aquí del barrio. Ay, perdona, sí, es verdad. Y <laughs> sí, sí, aparte yo soy de civismo y mm. soy de o sea que puedes compaginar las dos cosas. <laughs> sí, sí, claro. Mm. con, Xavi mm. y luego con las supernenas, eh, como le llamo yo, a, las chicas de civismo, que la verdad que son súper trabajadoras, ¿eh? las admiro mucho. Yo a ellas sí que las admiro. Pues te pasó con mi compañera Susana, a ver qué te puede preguntar. Hola, buenos días. <laughs> Hola, A ver, ah, ya has comentado un poquito las actividades que tenéis previstas para hoy. Eh, Coméntanos un poquito más las que tenéis ya más de cara al viernes, al sábado y al domingo y sobre todo cómo vais a acabar, cómo tenéis previsto acabar esta festa mayor de Baroda de de este año. Pues mira, el viernes Aparte de el pregón, la fiesta de la pumas, luego por la noche tenemos un supar comunitario, que ahí eh, lo organiza Civismo con Xavi de Trinillova. <laughs> y luego una orquesta, que se llama Se formó la rumba. <laughs> El supar comunitario es que cada vecino se baja allí a la pérgola y se lleva su cena cenamos todos juntos, como si fuéramos familia. Una, familia muy grande y una familia muy importante Esperemos que este año sea muy grande, mucho, mucho. ...ya que alguien está escuchando el varón, bajar todos a, a su par comunitario. Hombre, la pregora, la es grande. ...hay extensión y se puede llenar con muchos vecinos. Y si encima cada uno trae lo suyo, <laughs> se va a cenar eh, tan ricamente. Sí, tanto. <laughs> Y ya de sábado, ¿qué actividades hay previstas para este sábado? Pues el sábado tenemos un torneo de fútbol infantil, eh, luego 12 horas de fútbol también, y en la petanca tenemos un torneo de manillas, que será de 10 a 2. Y luego Castellers por la tarde y torneo de lucha grecorromana, por la, de y perdona, de 10 y media a 2. Esto es importante. Y luego por la noche. ¿eh? Esto de la, de la lucha grecorromana es importante porque sabemos que tenéis a una persona que ha ganado muchos premios precisamente con este deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Es bastante famoso, ¿eh? Mm, sí, sí. <laughs> y perdona, es de 7 a 9 en la pérgola, igual, ¿eh? El torneo de grecorromana. Sí. Y luego por la noche tenemos la discoteca móvil también traemos a un de jockey, la gente invitaremos a que bailen y vamos a sortear también un premio para la gente que mejor baile, para que se animen. No podemos desvelar qué premio es, eh, dar alguna pista para que, la gente se anime. <laughs> Como lo hemos hecho de última hora, pues pero será chulo, ¿eh? ¿Sí? sí. Pues a ver si la gente se anima. Con decir que es un premio <laughs> chulo, a ver si la gente se anima a participar. Espero que sí, que también tenemos a los chicos de la Asociación de Vecinos que han empezado este año, eh, que van a llevar el bar y necesitan, a ver, recaudar dinerillos. Sí, porque es una asociación que se ha formado precisamente este año y que tiene que recibir el, apoyo de todos los vecinos y vecinas de, y VM. Claro, claro, es que todavía, a ver, los conocemos porque son del barrio, pero necesitan un apoyo. necesitan que la gente vaya y estén allí con ellos. Han hecho pocas, pocas cosas de momento y hay que apoyarlos, Sí, tanto. Mm. <laughs> ¿Y el domingo cómo tenéis pensado? ¿Ya acabar la fiesta mayor de Baro y Bebé de este año? Pues mira, de 10 a 12 tiene la trubada de Timbalés, del distrito de San Andreu y San Baró. Luego de 10 a 8, vale, perdona, el sábado no era, era el domingo. 24 horas de fútbol. Ah, no, la segunda parte. Sí. Ay, que estoy un poco liada. <laughs> Ahí es que, bueno, ya hablaré. Son muchas actividades. Son... <laughs> claro, es que hemos de decir una cosa importante, que es que dentro del listado de la Asociación de Vecinos lo que hay es mm, montar un, campo de fútbol, que, es lo que requiere este barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Es, bueno, es bastante importante porque la verdad es que aquí se, se vuelcan mucho con el fútbol, con la grecorromana, con el deporte. Mm. Son, o sea, son gente joven bastante involucrada en eso. Pero mm. claro, también necesitan, no sé, que, que les animen, que, vean ellos que, realmente hay cosas que hacer. Y también que tengan unas mínimas instalaciones para poder practicar ese deporte. Claro, ya sea que sean abiertas, si son unas instalaciones que están bien, luego hay un sitio que tú puedas hacer gimnasia como hay en muchos barrios. Lo que pasa es que aquí lo pusieron, pero bueno, nos hicieron polvo. necesitaríamos que nos renovaran, sobre todo para la gente, hablo por mí, de mira, para hacer ejercicio ahí al aire libre. Y además tenemos que decir que la biblioteca se está reformando estos días, ¿no? También. Sí, sí, también. O sea que... está, está, todo en proyecto y también mm. van a hacer un centro cívico, mm. que está, bueno, lo están haciendo, centro cívico y y para la Yen Grand también. A ver si de cara al año que viene ya podemos contar con estos espacios y que, nos sirvan también para disfrutar por las fiestas, ¿no? Ay, tanto, y mm. tanto. Y bueno, más o menos, mm, ¿con qué actividad pensáis cerrar el, domingo? Pues con, Un con un correfoque. Con Sí. ¿no? Sí, sí, correfoc estático Luego habrá una entrega de premios antes pero antes habrá el plato fuerte, que son las sevillanas, que la verdad es que viene mucha gente a verlas, y un berenal del homenaje a la Quien Gran. Ah. eso sí que es importante. muchas también. ¿eh? Va a ser un, taller de circo. Hay muchas cosas. Hombre, Donido, ¿eh? Para llevar un mesecito habéis hecho en cuatro días un montón de actividades para todos los gustos, todas las edades. Bueno. Y también pensando en todos los colectivos, las diferentes edades que tenéis en Parado de Claro, no, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Si la gente se apunta y va, vale la pena, la verdad. Por eso es lo que queremos desde aquí, que la gente se apunte, que se anime y que colabore en las actividades que se realizan en, este barrio, no en Barrio de Vive. Claro, claro, es que tampoco es muy conocido y yo qué sé, supongo que si la gente lo conociera y viera que aquí la verdad es que somos gente maja también. Mm. se me olvida decir que el sábado, eh, a partir de las... Pero, a partir de la una, hay una sardinada y butifarrada. Este es súper importante que lo hago yo. <laughs> Que, os pondréis las botas, ¿no? bueno, nos pondremos las botas, no sé. ¿eh? Bueno, está bien. Un poquito de deporte, pero también hay que comer. Claro, claro, hombre. <laughs> también hay que comer. Muy bien. Yo no sé si se me ha olvidado algo, si se me ha olvidado algo, perdón. Bueno, pues desde aquí ya iremos comentando también algunas de las actividades que vais realizando para que la gente lo tenga en cuenta. Vale, pues, muchas pues, gracias. Pues muchas gracias a ti, Lourdes, por acompañarnos hoy y esperemos por eso que las fiestas de Mayo de, de, de Baro de que empiezan hoy, pues que empiecen con, con buen pie y que acaben también muy bien. Ya verás cómo sí. Muchas gracias. ¿eh? Nos vemos este fin de semana por aquí. Vale. Venga, que vaya muy bien. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la, Lourdes, que, tal i com eh, hem comentat, pertany a la comissió de festes del barri de Baró d'OIB, una comissió de festes que, segons ella, només formen part tres persones, tres persones. amb la qual cosa organitzar quatre dies de festa amb tres persones ho veiem una mica complicat. Eh? És molt difícil i s'ha de tenir en compte el seu mèrit. El que sí que També de... hem tingut col·laboradors. El que sí que s'ha de fer però... és demanar suport a, a, a que la gent col·labori i participi d'aquestes activitats. Sí, a més a més, si sí, hi ha veïns veïns que volen també ajudar donant cop de mà, eh, doncs que s'apuntin a la Comissió de Festes de Baró i Bé, que donin un cop de mà i que també estiguin encara més involucrats en la, tots els actes, totes les festes i tots els, els esdeveniments que tingui lloc al seu barri. Exacte. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Terrassa, a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que aquests dies està realitzant a càrrec dels comerciants de Baró i una activitat que es diu anys als comerços i que és una de les primeres activitats que realitzen doncs, conjuntament un, els comerciants d'aquest barri, de Baró i i precisament doncs, aprofitant també que aquests dies es realitza la, la, la festa major. Precisament doncs, per parlar d'aquest tema tenim l'Albert Papell. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'ha tirat endavant aquesta proposta de que els comerciants de Baró d'OIB ofereixin per anys als comerços que hi hagi aquesta primera doncs, intent de que els comerciants de Baró d'OIB doncs, col·laborin entre ells, no? Mm -hmm. Des de Barcelona Activa Treball als Barris tenim, tenim l'encàrrec de treballar amb diverses principalment associacions de comerciants i en el cas que no, doncs amb el col·lectiu de comerciants. No? Estem treballant amb l'associació de comerciants de Trinitat Vella, amb l'associació de comerciants de Bon Pastor, i el que ens trobem a, bon, a Baró de Vives que no hi ha una associació de comerciants, però sí que volem impulsar això, línies d'actuació conjuntes entre tots per dinamitzar el propi comerç de barri. I com bé deies, hem començat amb aquesta primera experiència, que és aquesta de paranys dels comerços, una petita actuació de que dura uns dies, que està dirigida als nens i nenes del barri, -huh. I això que ho van fer coincidir amb la festa major per intentar també tenir una mica més d'impacte. I en què consisteix aquest eh, paranys dels comerços? Els paranys són objectes estranys que els nens i nenes han de trobar a la botiga. Què entenem per objectes estranys? Són aquells objectes, productes, serveis que no, no associem amb el comerç que estem visitant. Per exemple, podríem entrar en un bar i que ens trobéssim entre les Coca-Coles i les Fantas doncs una sabata. Podríem entrar en una farmàcia i trobar-nos eh, una clau anglesa un mm. objecte així que els nens i nenes han d'anar recorrent als diferents comerços del barri per identificar aquests objectes, aquests paranys que hem anomenat. Uh mhm. -huh. Molt bé. I també hem de dir que hi haurà un premi important de 10 xecs de regal per valor de 5 euros, que això ah, els comerciants de Baró i B doncs, eh, també han aportat, no? Ah, exacte, també amb el suport de, de Pla de Barris, del Baró de Viver i Bon Pastor, tenim aquests premis que són això que has comentat de 10 vals de 5 euros, Mm. que el, el lliurament el farem aquest diumenge, l'últim dia de Festa Major del barri, coincidirà amb lliurament d'altres premis de, de competicions que s'han fet durant la Festa Major, també hi haurà aquests premis dels comerciants de Verdó Viver. Doncs, si et sembla, et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia, Albert. Hola, bon dia. A veure, un cop has dit que els nens i nenes, un cop hagin identificat aquest parany, aquest objecte mm -hmm. estrany dintre una botiga, mm, què han de fer? Han de fer una imatge? L'han d'agafar? Com, com poden participar? Ah, els nens i nenes han de passar pel centre cívic, els propis comerços participants, i allí tenen unes butlletes. Uh -huh. En mhm. aquestes, a banda de les bases del concurs i tot plegat, uh mhm. -huh. hi ha el llistat de comerços que participen en aquesta activitat i allí és on han d'apuntar ells, eh, amb boli o amb llapis, diguem, l'objecte que han identificat i el propi comerciant els dissegellarà o els firmarà per certificar que aquesta persona ha entrat en el comerç i ha identificat l'objecte. Aquest, uh mhm. -huh. Amb aquesta butlleta han d'anar recorrent als diferents comerços i aquesta bulleta l'han de portar al centre cívic abans del diumenge per poder participar en el sorteig que farem el diumenge al vespre. Uh mhm. -huh. Llavors el sorteig es farà entre tots els participants, no? No té... Tots els participants que hagin encertat un mínim de, de parenys. Hem ficat el mínim en 15. Uh -huh. Són objectes que són relativament fàcils d'identificar, sí que cal entrar a la botiga i passejar-hi una mica i anar mirant tot bé, però com que criden molt l'atenció són objectes fàcils d'identificar i per això hem ficat mateix s'ha d'encertar un nombre important de, de parells per poder, per poder optar el premi. Perquè has dit que si cal encertar un mínim de 15, quants comerços hi participen? Uh, finalment són 17 els comerços participants. O sigui, gairebé tots. <laughs> Ah, gairebé sí, tots. el percentatge és bastant alt, però com que es tracta d'un barri petit que es fa de, de recórrer i els objectes volem això, que siguin fàcils d'identificar, que cridin l'atenció i que, que no siguin una gran dificultat pels nens i nenes, Mhm. Creiem que els 15 dels 17, el que volem afavorir és que com més comerços es visitin, més dinamització comercial farem pel propi barri. Mm -hmm. Suposo que els comerciants són els primers engrescats en agafar i jugar una miqueta, no? Ah, agafar ah, un objecte estrany i colar-lo i amagar-lo, ah, no? Sí, sí, efectivament. La veritat és que els comerciants han agafat la idea amb moltes ganes, mm. ah, amb molta participació i la veritat és que hi ha, hi ha parells que són realment divertits i que us convido a que aneu a veure'ls sigueu nens o nenes o no, per participar-hi o no, però podeu anar a veure els parents, són, alguns són divertits de veure. Mhm. Mm -hmm. Com se us va acudir això d'un parany? Uh, ah, <laughs> això, un parany al comerç? La veritat és que no és una activitat que ens haguem inventat nosaltres, és una activitat que ja s'havia fet, que ja s'ha fet en altres barris de, de treball als barris i que en aquest cas hem volgut plantejar per, per la Viver per entendre que era això. Una primera actuació conjunta entre els comerciants que podíem fer, que era més o menys senzilla de, de realització, i que podia portar uns bons resultats. Uh mhm. -huh. I a més a més, eh, de cara als nens petits, els nens així perquè és un joc, Exacte. amb l'excusa de, de jugar, d'esbrinar de, el parany, eh, van visitant tots els comerços, van mirant... Exacte. Exacte, aquesta és la idea, aquesta és la idea, que, que, que el propi barri conegui els seus comerços perquè es dinamitzi, perquè sàpiguen on trobar tots els objectes que puguin necessitar i veure doncs, que en el futur seran futura clientela d'aquests comerços, doncs, començar la fidelització, que, que hi hagi connexió. Com mm. diem sempre, no? fent comerç, fent barri. I que és important donar suport als comerciants de Baró de Viver, també. I tant, tant, i tant. Amb la situació que ens trobem, tots els comerciants necessiten, però és que els de Baró de Viver tenen unes necessitats especials i específiques que, bueno, a poc a poc intentem donar el resolent des de Barcelona Activa, des del districte, mm. totes les entitats que, que estarem treballant amb ells. Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquest diumenge eh, atorgueu els premis a aquella gent que hagi trobat els paranys als comerços. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'espai.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. El barri de la Sagrera recuperarà properament l'associació de comerciants. I per saber com s'està tractant aquest tema, com s'està muntant aquesta nova associació de comerciants de la Sagrera, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels membres, precisament, d'aquesta associació, com és el senyor Enric Gil, propietari de Meridiana Aquarium. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com esteu començant a muntar aquesta associació de comerciants després de més de dos anys sense eh, sense, sense tenir precisament aquesta associació, no? Sí, mira, saps què passa? Aquesta associació fa dos anys va deixar d'estar treballant, tot a, arrel del que ha sigut eh, les grans infraestructures d'obres que s'han fet a barri, la crisi, va mm. desanimar molt a tots aquests associats i van desaparèixer, no? Mm. Llavors, doncs, des de l'Ajuntament se'ns ha ajudat, se'ns ha estat animant perquè agafem cura de que això és important i tal, i gràcies a l'apoyament la, de l'Ajuntament, del districte, doncs, bueno, hem començat a moure una miqueta el, eh, que són tots els fils per començar a poder activar altra vegada l'associació per tal de poder doncs, bueno, dinamitzar un barri, un barri que té un futur, ¿verdad? -huh. Mhm. tot el que tenim aquí d'infraestructures fet. Com ho estem fent? Doncs estem fent, en principi, eh, amb una publicitat eh, feta buscant directament a tot el comerciant al que ja hi era associat per donar-li les noves idees, perquè ells ens ajudin a aquests 3 mm. o 4 comerciants que estem intentant aixecar a l'aire tota aquesta nova associació, i després agrupant a totes les més comerciants del barri que no eren associats, explicant-li pues, les idees de futur de lo que té que tindre aquesta associació, mm. per aquí van els, els tiros que estem intentant, no? Mm -hmm perquè el que nosaltres ens consta és que hi ha comerciants doncs, que no acaben de veure amb bons ulls el, aquesta associació després de dos anys en què ha deixat de funcionar. Clar, eh, és normal, estan doncs, gent que està molt decebuda perquè el problema que ha vingut aquí, el, el parar l'associació fa dos anys, quan més feia falta, quan més havien les obres de l'estació de l'AVE, les obres mm. de l'intercanviador modal d'aquí de la Sagrera, les obres de l'estació nova DIF, de Meridiana Martí Molins, les obres de pacificació de la Meridiana, del col·lector, o sigui, tantes obres de duració tan, tan llargues, que no ha vingut aquí una defensa davant de lo que ha sigut els organismes l'Ajuntament, Generalitat, Adif i tal, s'han trobat mm, fora de la mà de Déu amb tots els perjudicis que ha vingut doncs, molt tancament de comerciants. Llavors, el que han pogut aguantar, doncs, clar, no hi anar amb el, amb el que s'està fent, però està clar, si en tenim una associació forta, gran, amb tots els comerciants tindreu, mm, tindrem una veu on podrem estar, pues, no sé, lluitant, eh, negociant, parlant pues, amb el que són totes les institucions, no? Mm. I tenim un barri que jo crec que s'està convertint en un barri eh, comercial, un segon centre de Barcelona, amb totes les infraestructures que ja tenim ara ja fetes. Jo crec que és el mm. moment de començar a agafar el bou pels, per les banyes, no? per, mm. per tirar endavant i entre tots pues, recolzar, fer activitats de barri, eh, cridar a altra gent que pugui vindre aquí, no sé, activitats amb els col·legis, eh, mil coses, no? Mm. O sigui, promocionar tot el que és el comerç de, de proximitat, perquè ja les grans superfícies, això no ens hi donen servei aquí amb els avis, perquè no, no tenim d'oblidar que, que també és un barri de gent gran, de, de, de Sant Andreu, a la Sagrera. Si no tenim comerç de proximitat, mm, aquesta gent no, no, no podrà tirar endavant. O sigui, un, un barri sense comerç és un barri sense futur. Vull dir. Mhm. I per això és les ganes que tenim de lluitar per poder treure una associació forta amb molts membres, per no dir totes les botigues i tots els comerços que hi ha aquí a la, la Sagrada. Tenir recursament des de les institucions, que és el que mhm. més ens anima no? a poder mm -hmm. portar endavant aquesta nova tarea. No? Mm -hmm. Doncs et passo la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Hola, bon dia, Enric. Hola, bon dia, Susana. Vosaltres eh, has dit abans que esteu començant a entregar als comerciants, tant els que participem abans com altres nous botiguers, sí. eh, les vostres bases d'actuació. Quines són aquestes bases? Mira, les bases d'actuació és eh, ofertar una nova associació, o sigui, la mateixa associació que tenia, nova, eh, o sigui, animant el comerciant a que se fiqui amb eh, amb el govern, no, diguéssim, perquè s'entenguem, amb la plana major de mandos de lo que seria l'associació, aportant les idees. Nosaltres les idees que estem aportant és que si ens agrupem, tindrem assessorament jurídic per actuacions davant de Generalitat, de l'Ajuntament, de regidories, davant de qualsevol organisme, eh, consultes de legalitat sobre els comerços, eh, activitats per fer activitats en el barri. Tot això, el pas que està fent és proposar això amb aquesta nova associació primer, o sigui, aquí no hem muntat encara ningú, ni presidents ni mandos, doncs estem 3-4 comerciants que estem intentant que la gent ens escolti, llavors fer una assemblea general explicant des de l'Ajuntament tot el que s'està ofertat, el que nosaltres tenim de fer i a partir d'allà elegir un consell de, diguéssim, de direcció de l'associació. La, qui vulgui presentar aquí estem oberts a que tot comerciant vingui, a que aporti idees noves perquè puguem tirar endavant aquest, aquesta associació. Un mm -hmm. barri sense associació és com si no tinguéssim associació de veïns, qui es pot defensar? Mhm. Mm -hmm. Quines són les principals diferències que mostreu o que voleu tenir la vostra associació de comerciants amb l'anterior? Anem a veure, eh, eh, eh és un seguir, perquè l'anterior la, ja ho va fer bé, el que passa és que es van cremar, es van cremar falta d'ajuda, falta de cooperació, falta d'idees, eh, havien reunions i només assistien 5 o 6 persones. Vull dir, llavors, uh mhm. -huh. era tot això, la gent està molt desanimada perquè, us he dit abans, la quantitat d'obres majúscules del barri que ha deixat un barri durant totes aquestes obres aïllat. Llavors, <laughs> a, a, a dures penes han pogut sobreviure els comerços. Nosaltres aportem tot el que avui aportar l'associació la, antigua amb més eh, idees noves, més fresques i amb més ganes de treballar. O sigui, mm. gent que, que tingui ganes de de poder fer coses pel barri, per la gent del barri, i, i per tant això repercutirà en el comerç, activitats, mm. diguéssim, la festa gran de la Sagrera, eh, promocionar un eix comercial que pugui ser tot seguit des del carrer Gran de la Sagrera al carrer Gran de Sant Andreu, com tenim en Sants, que és el carrer Creu Cobert de carretera de Sants, fer mm. un, un districte de que la gent pugui vindre comprant aquí i que vegui que tenim un barri de comerç de prop i un barri que la gent pot vindre d'altres barris a comprar i a tindre de tot tipus d'abast de productes, eh? més o menys és aquestes les Esteu molt il·lusionats, amb moltes ganes, eh, sobretot eh, molts ànims. Sí. I de veritat creieu en, a, eh, en que és necessari que us junteu tots els comerciants per tenir força i tornar, retornar a la Sagrera aquest, aquest barri de, de comerços de proximitat. Sí, eh, tenim moltes ganes i el que ens falta és a la, a, o sigui, a l'apollo de tots els comerciants que creguin en el projecte, que s'associin, que no estiguin sentats esperant les vindre, perquè esperant de les vindre el que faran és tancar els comerços ells, no? Mm. Llavors, tenim en aquí, a, gràcies a Déu ara, que les entitats públiques, parlem de regidoria, de conselleria de turisme, de comerç, que ens estan ajudant, que s'estan apoyant, que estan fent-se recolzament. Això és el que més ens anima a nosaltres a poder acabar de convèncer tot aquest barri a que tenim que despertar ara. Ara que ja ens ha passat lo gruixut, que ara mm. podem tindre un, o sigui, un molt bon futur, no? Mm D'acord, doncs Enric Gil, propietari de Mariana Aquarium, esperem doncs, que aquesta proposta, aquesta, aquest objectiu de crear aquesta associació de comerciants de Sagrera doncs, que vagi molt bé i en tot cas doncs, seguim en contacte per anar comentant també doncs, com es van realitzant els diferents passos a donar per muntar aquesta nova associació de comerciants. Oi? Molt bé, correcte. Moltes gràcies també per vosaltres, perquè veus el que parlem, recolzament des d'altres entitats i organismes com són la ràdio. Mm. Això és, nosaltres ho agraïm perquè és un punt d'apoyo també per poder pues, emprendre tot això, és que al fin i al cap no tenim un àmbit de lucre, tenim un àmbit de donar serveis doncs vosaltres sou mm, comerç de proximitat, doncs nosaltres som ràdio de proximitat. Aquí estem, entre tots farem pinya, farem un barri gran. Ah, exacte, molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a tu per acompanyar-nos avui. Gràcies, molt bé. Que vagi Adéu, molt bé. bé. bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa, però atenció perquè d'aquí una estona el que volem és ja anar-nos directament a parlar una mica de cultura, que val la pena i més tenint una biblioteca tan maca com la que tenim aquí al barri de la Trinitat Vella. Per tant, fem una pausa i tornem. tristessa sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïa al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on veníem i que els reis de l'Orient no existien ni llops i espírits ens parlava de l'amor com la cosa més Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs recte final ja del nostre programa d'avui, però el que volem fer ara mateix doncs, és anar-nos en cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè aquests dies estan organitzant diferents activitats i una d'elles es diu Veïnes Ciutadanes i precisament perquè ens en parli doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al bibliotecari de la Biblioteca de Trinitat Vella, el senyor Sergi Draper, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com com va aquesta exposició sobre veïnes ciutadanes. Sí bueno, eh, aquesta exposició agafa... El, el que pretén és fer un petit homenatge a la participació de les dones que va ser captal en els moviments veïnals dels anys 60-70, una mica el, en el període de transició, de, de final de franquisme i, i transició. I, I aquest homenatge se fa agafant la figura de 12 dones que van participar en aquests moviments. Uh mhm. -huh. 12 dones també molt remarcables perquè formen part d'aquesta Catalunya de la qual estem parlant dels moviments veïnals. No? Sí, sí, sí, sí, evidentment, i, i bé, mm, moltes vegades les dones queden amagades uh mhm. -huh. en aquests moviments perquè som els homes que, que sempre posem la cara, no? Uh mhm. -huh. però, però la seva participació ha sigut mm, bàsica i elemental aspectes. Sí, molt, molt rellevant i, i decisiva, no? Sí, sí, això mateix. Uh -huh. Hem de dir que aquesta exposició té, ve, ve, ve recolzada per l'Institut Català de la Dona, oi? Sí, bueno, l'exposició la fa l'Institut Català de les Dones uh -huh. i, i, i ens arriba l'exposició aquí a la biblioteca en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Uh -huh. El que sí que és important és aquest suport als moviments veïnals que, des de, que esteu realitzant des de la Biblioteca de Trinitat Vella, oi? Sí, la, la intenció és una mica que no, que no es perdi tota, tot el bagatge que, que s'ha anat o que es va anar aconseguint tots aquests anys mm. tot, mm-hmm. tot l'aprenentatge de les lluites mm. que mm-hmm. ens han pre, precedido mm -hmm. doncs una mica poder aprofitar-les no? i nosaltres mm. intentem tenir una mica el testimoni de, de, de, tot, de tot aquest bagatge, mm -hmm. però amb la intenció també de que no es perdi, no només que consti com a record, sinó que totes les ensenyances les puguem posar en pràctica no? una mica. El que també hem de dir és que demà divendres a la tarda a la biblioteca oferirà un taller de danses. Sí, això és dins del cicle de cultura catalana que s'està realitzant al, al districte de Sant Andreu, uh mhm. -huh. que es diu Calidoscopi Cultural, uh mhm. -huh. i demà nosaltres tenim un taller de danses que el fa la companyia d'espectacles El Patatuf, uh mhm. -huh. i és un taller de danses tradicionals. Doncs uh -huh. intenta combinar una mica l'aprenentatge amb la diversió orientat molt als crios. És a dir, que aquells nens i nenes que vulguin aprendre a ballar i a passar-s'ho bé, doncs demà tenen l'oportunitat a partir de les 6 de la tarda aquí a la biblioteca. Això mateix, demà serà una bona oportunitat per, almenys per començar a donar uns, uns, uns primers passos de ball en, en danses tradicionals. Doncs tinc aquí amb mi a la Susana, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, que aquest, eh, aquesta activitat de taller de danses tradicionals cal, eh, cal inscripció prèvia? Més o menys quantes places teniu disponibles per a nens i nenes? Bueno, tenim moltes places disponibles. Eh, mm -hmm. Normalment nosaltres a les activitats posem que, que cal una inscripció prèvia per fer una mica de, de previsió mm -hmm. de, de la participació que hi haurà. Eh, però bueno... Eh, qui vulgui apropar-se tindrà plaça. Segurament, o sigui, no, sí, que no pateixin, que... No, no, no, el que passa que nosaltres a vegades en, en les activitats fem això per, per tenir una mica de previsió, perquè també els espais són limitats els que tenim a la biblioteca. Mm. Però bueno, que, que no deixarem a ningú al carrer. D'acord. Mm -hmm. Molt bé, doncs Sergi, esperem que tant les activitats que esteu portant a terme amb les veïnes ciutadanes com aquesta, aquest taller de dansa que també es realitzarà demà, doncs que tingueu èxit i que funcioni i que bé, tota la gent i, veïns i veïnes que s'acostin a la Biblioteca de la Trinitat Vella perquè podran gaudir d'aquestes activitats. Així esperem i moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment. Gràcies. Adéu. Molt bé, doncs eh, ja us dèiem que amb la Biblioteca de la Trinitat Vella us ofereix aquesta exposició sobre veïnes ciutadanes, però també us ofereix aquest taller de danses. D'aquesta manera, doncs comencem la nostra habitual agenda. Una agenda en què comencem parlant de la Biblioteca del Bon Pastor, que es transforma en l'espai nadó. De vegades, l'àrea de petits lectors de la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, es transforma en l'espai nadó. Es porta a terme cada divendres al matí, d'11 del matí a 1 del migdia. Per tant, aquella gent que vulgui gaudir d'aquesta activitat, que s'apuntin demà a, aquesta, a aquest horari d'11 del matí a 1 del migdia per passar per la Biblioteca del Bon Pastor. Ara parlem del nou Cap Casernes, que començarà a funcionar aquest proper dilluns. Amb l'obertura del centre d'atenció primària al Cap Casernes, l'ha situat al carrer Fernando Pessoa número 4751 el proper dilluns, es durà a terme una nova ordenació de l'atenció primària de salut al barri de Sant Andreu. La nova ordenació suposarà una millora sensible exemple, pel que fa a equipaments i a l'atenció sanitària. Previ al procés d'ordenació, el barri de Sant Andreu disposava d'un únic dispositiu d'atenció primària de salut, era el CAP Sant Andreu, que es troba a l'Avinguda Meridiana 428, on es concentraven dues àrees bàsiques de salut, ABS, i se tenia una població de referència de 53.824 habitants. La nova ordenació comporta la posada en marxa del nou CAP, casernes ubicat al Centre de Salut Isabel Roig, el canvi de límits a les dues apps i la reassignació de la població d'acord amb el domicili de residència entre tots dos CAPs. D'aquesta manera, el cap de Sant Andreu passarà a prestar atenció primària a 31.047 habitants i el cap de Casernes a 22.767 habitants. Amb la posada en marxa del nou cap Casernes, augmenten els punts d'atenció primària al barri, es millora l'accessibilitat i es modernitzen els equipaments. També s'aconsegueix descongestionar el cap de Sant Andreu, que guanya i reorganitza l'espai, permetent un major confort als pacients i professionals i una millora de la qualitat de l'atenció. A més, el cap casernes posarà en marxa un equip territorial o centre d'atenció pediàtrica que prestarà atenció integrada als 6.700 326 infants fins a 14 anys del barri de Sant Andreu. A finals d'any també s'hi desplaçaran especialistes pediàtrics de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i d'altres especialitats amb elevada prevalència com la pneumologia, cardiologia, dermatologia, ortopèdia, otorinolaringologia, gastroenterologia i endocrinologia. Aquest equip permet millorar, millorar la qualitat de l'atenció i una major resolució i continuïtat de l'atenció. Els ciutadans que, amb els canvis de límits, passaran a ser atesos al CAP Casernes, rebran una carta informativa. Les unitats d'atenció als usuaris dels dos CAP informaran i resoldran els dubtes que es plantegin. Tothom que vulguin conèixer de primera mà les característiques del nou centre està convidat a la jornada de portes obertes d'aquest dissabte 14 de juny de 10 del matí a 1 del migdia. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, si voleu gaudir i saber com funciona aquest CAP, doncs eh, entre les 10 del matí i la 1 del migdia podeu passar-vos per aquest cap casernes que eh, obrirà dilluns. En cas dubte o consulta doncs es pot trucar al telèfon 061 CatSalut Respon que funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Aquest telèfon ajuda en qualsevol demanda d'informació sobre salut, malalties i serveis sanitaris. Parlem ara de la Fabricoa, ens doncs n'anem cap a la fàbrica de creació que acull estrena reflexions sobre el femení. Avui i demà la fàbrica, la fàbrica, la Fabricoa, fàbrica de creació, al carrer de Sant Adrià número 20 acull l'estrena de Femelles, un espectacle creat i protagonitzat per Marta Aguilar Ramos i Georgina Espinosa. El punt de partida d'aquesta obra seva és una escena propera al Teatre de l'Absurd, en la qual dos personatges taurotipats debaten sobre què són i què fan. A mesura que avanci l'obra, aniran perdent les diverses capes de la seva per revelar finalment la veritable identitat dels personatges. Podreu gaudir d'aquest espectacle demà divendres a les 8 del vespre i dissabte a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat. Per assistir a l'estrena heu d'enviar un correu electrònic a l'adreça famelles.teatre.gmail.com ticketmaster.com, tot indicant el nom i el nombre d'entrades que voleu reservar. I atenció perquè aquella gent que sigueu estudiants doncs teniu l'oportunitat de poder gaudir de la Biblioteca Escolar Oberta al Barri. El projecte de Biblioteca Escolar Oberta al Barri ja s'ha iniciat i acabarà aquest cap de setmana, tot coincidint amb l'horari d'obertura del pati obert. El funcionament de la biblioteca escolar oberta al barri és en període escolar, per tant, restarà tancada durant els períodes de vacances escolars. Com el curs passat, dins l'horari d'obertura de la biblioteca escolar oberta al barri, hi haurà un monitor que ballarà pel bon funcionament del servei i dos voluntaris educatius que ajudaran els nois i noies a fer els deures. Doncs hi ha dues escoles que tenen la seva, la, la seva biblioteca oberta. Una és l'escola Baró de Viver, que es troba al carrer Tucumán número 1, el dissabte de 10 del matí a 1 del migdia i l'Escola Pompeu Fabra, al carrer Odolesa número 19, el dissabte d'11 del matí a 2 del migdia. Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. I ara parlem dels concerts, concerts al Parc de la Pegaso, concerts a l'aire lliure. Com ja sabreu, d'altres anys, el Parc de la Pegaso es converteix durant l'estiu i a les 12 del migdia en un escenari on hi trobareu diferents propostes on us detallem tots aquí, com per exemple el 15 de juny hi harà un matí amb la banda i el dia 22 un concert per als 25 anys. És una activitat organitzada pel Centre Civil La Sagrera La Barraca. Molt bé, doncs us sembla, ho deixem aquí. Donem les gràcies a la Susana Ávila i també al Francisco Miguel i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.